Hvala lepo za ove bratske pozdrave i ja se radujem i vesel sam što smo eto danas zajedno. Hvala na gostoprimstvu. Pećam se da sam bio prošle godine i bilo mi je lepo i evo sad sam opet tu i drago mi je što sam vaš gost i gore u sobi tu. Najlepše spavam u svih mesta u Makedoniji. Ovih dana sam bio u raznim mestima, bilo je malo hladno, pa sam se malo i prehladio, ali to je sada, eto, sve prošlo, sunce je lepo, pa onda... A lepo je biti danas u Božjem domu, mi kao braće i sestre, da se radujemo, da slavimo našeg spasitelja i tako da se pripremamo za onaj dan kad će on uskoro doći. I danas ćemo iz Božje reči proučavati jednu važnu temu, temu koja je značajna za sve nas, pogotovo u naše vreme. Znamo da u Evanđelju piše gde Isus kaže kada dođe na zemlju, šta njega zabrinjava? Da li će naći vere? Da li će naći vere? E, I danas ćemo upravo o tome proučavati, o velikoj veri o veri ljudi koji su bili eh, Boži narod, ljudi koji su govorili da su njegovi, trudili se i, i zaista tako živeli. Iz Evanđelja po Mateju saznajemo <clears throat> da je Isus održao onu veliku propoved, propoved na gori blaženstava, a ta propoved je u stvari E, ustav nebeskog carstva. Isus je bio na gori, e, provio jedno vreme gore, održao propoved i posle toga je sišao sa gore i susreo narod. Gledano istorijski to je bilo 29. godine e, našeg vremena, naše ere i po silasku sa gore došao je u grad Kapernaum Grad Kapernaum je nazvan u Bibliji Isusovim gradom, inače Kapernaum Kefar, to znači selo, a Naum, jedan čovjek, selo čovjeka po imenu Naum, Kefar Naum, Isusov grad. I danas kad dođemo tamo vidimo veliki natpis Kapernaum, Isusov grad. E, to je bio jedan od važnijih gradova u tom delu Izrela. E, tamo je bio jedan rimski garnizon vojske, znači jedno sto vojnika, zatim e, tu je bila i carinarnica, jer oni su imali podeljenu zemlju na razne delove, pa tu je bila i carinarnica. E, Kapernaum je bio rodno mesto apostola Petra i njegovog brata Andrije. Oni su baš iz Kapernauma. E, u ovom gradu, Kapernaumu, evanđelist Matej prima poziv. Znate da ga Isus e, načinio, e, video na granici i kazao hajde za mnom. I on je bez ikakvog oklevanja pošao za Isusom i sledio ga. U gradu Kapernaumu Isus je učinio mnogo čuda. Puno čuda je tamo učinio. Održao je i mnogo propovedi To je bilo u stvari sedište njegove misije, odatle on išao u razne krajeve Izrela. Ali ima tu jedna stvar što nije baš tako dobra za grad Kapernaum, a to je da u tom gradu se najmanje njih spasilo, najmanje njih je prihvatilo Isusa. Čak su neki bili i prokleti eh, u tome. Znači, eh, Isusovo prisustvo i rad nisu puno doprineli, jer Matej 11.23 govori o proklestvu, teško tebi kapernaume i tako dalje. No mi nećemo o tome se baviti, nego ćemo e, govoriti o onome što je važno za naš život i za jednog hrišćanina. Pa ćemo ići u evanđelje po Luki, otvoriti evanđelje po Luki, e, sedma glava. Lukino evanđelje, sedma glava. Znamo da je Luka bio jedan Isusov e, sledbenik, ne baš za njim, nije, šo, nije bio sa učenicima ostalim, ali on je prihvatio evanđelje. On je nama sličniji nego oni drugi, jer je nekako iz ovog evropskog područja e, i svi mi koji nismo bili rođeni kao adventisti, nego došli iz sveta, takav je bio eto i Luka. E, čitamo ovde od prvo, od sedma glava, od prvog stiha. U Evanđelju po Luki sedma glava, a prvi stih. A kad svrši sve riječi svoje pred narodom, dođe u Kapernaum. Znači, kad je Isus završio propoved, došao je u Kapernaum. I onda događaj ovdje govori o jednom kapetanu, jednom okupatoru rimske vojske. A u kapetana jednog je bila bio sluga bolestan, smrtno bolestan. A taj sluga je Isus e, kapetanu bio jako mio, voleo ga je. A kad ču za Isusa, misli se na kapetana, posla k, k njemu starešine jevrejske, moleći ga da bi došao da mu isceli slugu. Jedan ateista, jedan bezbojedan, mnogobožac, rimljanin, traži sada od Isusa da mu izleči zlu. Poslao ljude, a oni su otišli, kaže, i oni došavši ka Isusu, moljaku ga lepo govoreći, dostojan je da mu to učiniš, jer voli naš narod i načinio nam je zbornicu sinagogu, crku, što bi mi rekli. A kad Isus iđaše k njim, s njima, i kad, je već, kad su već bili blizu kuće, posla kapetan k njemu prijatelje govoreći mu, gospode, ne trudi se, jer ja nisam dostojan da uđeš pod moj krov. Zato i ne držah sebe dostojna da ti dođem, nego samo reci reč, i ozdravit će sluga moj. Jer i ja sam čovek pod vlasti, imam pod sobom vojnike, pa re, kažem jednom idi i on ode, drugom dođi i on dođe i sluzimo svom učinito to i on učini. A kad to ču Isus, začudimo se i okrenuši se narodu koji je išao za njim reče, zaista vam kažem, ni u cijelom Izraelu nisam našao tako veliku veru. Što ovdje možemo vidjeti mi koji smo vernici, koji smo Boži narod? Kada sam ja studirao teologiju, onda su nam rekli kad čitamo Bibliju, dobro je da e, pravimo sliku, da zamišljamo, da kako čitamo, putujemo po, tom, po toj slici, e, po e, tom događaju ili po tom mjestu. Isus silazi sa Maslinske, sa gore e, blaženstava, dolazi u grad Kapernaum, puno naroda i sada je čuo to i kapetan Rimljanin koji je imao bolesnog slugu, znao je, čuje da Isus e, je taj koji može da učini čuda i to hoće, kad je on poslao čovjeka da ljude da dođu kod Isusa i da mu izleče slugu, to pokazuje da je on imao i veru da Isus to može učiniti. I oni šalju, e, dolaze, idu oni kod e, Isusa i šta kažu? Dostojan je da, da mu to učiniš, zaslužio je da mu to učiniš, kažu ovi ljudi, jer pomaže nam, voli narod naš, e, crku nam je sagradio i tako dalje. Isus je išao i dalje prema ovom čovjeku, da se so, s njim sosretne, a kada je to čuo kapetan, izašao je iz svoje kuće i došao je pred Isusa i sad šta on kaže? Ja nisam dostojan, ja nisam dostojan da ti uđeš u moju kuću. Znao, ja sam neznabožac, ja nisam dostojan. Što ovdje vidimo, braći i sestre? Velika vera ne smatra za sebe on, ja sam nešto, ja sam veran, ja sam siguran, ja sam čvrst i tako dalje. Velika vera, kako Isus primetio on čovjeku, kaže, ja nisam dostojan. Ja znam da si ti sin Boga nebeskoga, ti imaš svu vlast i nad bolešću, i nad smrću, i nad svim, i nad celom prirodom. I kaže, ti samo reci jednu reč i bit će sve gotovo. Kad je Isus to čuo, šta kaže? Okrenuo se narodu koji je išao za njim i kaže, bio sam po Izraelu, po celom Izraelu i nigde nisam našao takve vere. Zamislite, braći sestre, ja sam držao ovu propet nekoliko puta do sada i onda sam kazao, kaže, eto, zamislimo, To bi možda značilo ovako, Isus kaže, bio sam u crkvi adventističkoj u Skoplju, bio sam u, u, u Londonu, bio sam ne znam gdje, i nisam našao takvog vernika kao ovog čovjeka koji ne dolazi u tu crkvu, koji je čak i nije u, u grupi ovih vernika. Jedna reč sramota za, za one gde Isus nije video takvu veru, A opet ovde vidimo kako će mnogi još doći k Bogu i kako Isus prati naš život i kako je potrebna naša vera, jer samo reci jednu reč i bit će zdrav moj sluga, jer ja znam, ja imam vojnika, kažem, idi, on posluša, drugom isto tako, tako i ti kad kažeš bolesti, izađe iz njega, ona će otići. Evo, braći i sestre, što ovde vidimo. Zaista jednu veliku veru ovoga čovjeka koji je pratio Isusa, koji je gledao, nije da je išao za njim, nego je pratio njegova kretanja, slušao njemu i u njemu je rasla vera, razvijala se vera koja mu je pomogla da eto u, u potrebi se obrati njemu, da prihvati ono što e, taj Bog kaže nio koga u Izraelu ne nađoh tolike vere. Zaista nešto što nam pokazuje kako trebamo da učvrstimo našu veru, pogotovo u naše današnje vreme, jer imamo toliko napadaja sa raznih strana. Tu su razno razne aparature e, koje nam pomažu svemu e, i sami znamo kad pogledamo ljude okolo i vidimo koliko su se uneli u pojedine aparate, pogotovo te telefone i često čujemo neke šale, kaže ovi gledaju i sudare se. Jedino što vidi čovjeka vidi noge njegove, ne gledamo ljude. Onda koliko puta razgovaram s nekim, on jedan put sam opizvadi telefon i nešto pe, pa je pardon i tako dalje. Dakle, ne smemo dozvoliti da nas e, takve stvari odvoje od Boga i da ne, da ne zaboravimo njega, mnogi kažu pa ja šaljem putem e, Facebooka duhovne poruke i tako dalje. To je sve dobro, ali treba odvojiti vreme da živi po tome i da eto e, praktikuje svoju veru. Jer danas je jako lako nazivati se Božim detetom, a nemati sto postotnu veru. Sestra Vajt kaže e, ovako, e, polovičan hrišćanin je gori od bezbožnika. Ja sam se iznenadio kad sam čitao to. Onaj koji je 50% hrišćanin. Polovičan hrišćanin je gori od bezbožnika i onda objašnjava zašto. Jer vara samoga sebe, vara Boga i vara ljude oko njega. Jer ako, ako ja sam ubeđen da sam ja veran Bogu, a nisam 100% veran, nije dobro. Ako pokušavam da pokažem pred vama da sam vernik, da sam dobar, da sam sve, varam i vas, a varam i sebe. A isto tako varam i Boga. Ali ovaj kapetan je zaista pokazao jednu veliku veru i Isus traži da a, mi posjedujemo, da mi imamo tako e, veliku veru. To je jedan primer koji imamo ovde u Bibliji, skoro jedini gde govori Isus da je našao na, veliku veru kod ovog čovjeka koji nije išao za njim. Znamo da je puno za njim išlo oni koji su išli radi hleba i ribe i tako dalje. Ovde u ovoj propovedi imaćemo dva primjera. Ovo je primjer muškog roda čovjeka, a sad jedan drugi događaj gde je jedna ženska osoba u pitanju. E, Isus, e, to je bilo negde oko 30. godine, nove ere, prvog veka, e, kada godinu dana kasnije od onog prvog događaja, Isus se nalazi sa svojim učenicima, opet e, otišao je u krajeve e, Tira i Sidona. To je današnji, današnja država Libanon. Znači kako imamo ovako je karta Izraela, gore je Libanon, Tir i grad Stir, Sidon. Isus odlazi tamo s jednom namjerom da bi svoje učenike e, uputio kako da rade među onima koji nisu od izraelskog naroda. Jer sa obala Tira i Sidona prostiralo se veliko prostranstvo prema nama ovamo, preko sredozemnog mora, I Isus njima hoće pokazati da i tamo ima ljudi koji čekaju evanđelje, da i tamo treba odneti evanđelje. I otišli su e, tamo e, u grad Tir i Sidon, svi su nam, ovi gradovi su nam svima poznati, jer su bili e, puni božačkih hramova, velikih trgovina, pristanište, punih trgovačkih brodova, vrlo ono br, e, e, okupirani, odnosno gradovi puni aktivnosti razno razne. I stoga e, se postavilo jedno pružalo plavo sredozemno more odatle preko koga je Isus gledao mnoge ljude koji čekaju evanđelje i onda on sada tu je njih doveo da njima to pokaže, da ih uputi u to, ali tu se dogodio jedan događaj. E, pred njih je došla jedna žena, a o njoj čitamo u Evanđelju po Mateju, 15. poglavlje, Evanđelje po Mateju, e, gde piše što se dogodilo tu da je oduševilo Isusa i da Isus e, takođe pohvalio jednu osobu. Znači, Evanđelje po Mateju, 15. glava, pa ćemo čitati od 21. stiha. Matej piše, znači u 15. glavi, 21. E, stiha, i izišavši odavde, Isus ode u krajeve Tira i Sidona, i gle, žena Hananejka, izađe iz onih krajeva i povika k njemu govoreći, pomiluj me gospode sine Davidov, moju kćeru jako muči đavo, a on joj ne odgovori ni reči. I pristupivše učenici njegovi, moliše ga govoreći, otpusti je, otjera je, jer vidiš kako galami za nama. A on, odgovarajući, reče, ja sam poslan samo izgubljenim ovcama doma Izraeleva. A žena, pristupivši, pokloni mu se govoreći, gospode, pomozi mi. A on joj odgovori, nije dobro uzeti od dece hleb i baciti ga psima. A ona reče, da gospode, i psi jedu od mrva što padaju s trpeze njihovih gospodara. Tada odgovori Isus i reče joj, o ženo, velika je vera tvoja, neka ti bude kako hoćeš. I ozdravi kći njena onog trenutka. Što ovdje vidimo? Opet nešto gdje Isus htio učenicima ukazati na to da ima i drugih ljudi koji su Boži, oni koji e, nisu unutar izraelskih granica. I on ovdje susreće ovu ženu i ona upravo ima potrebe. Ona nije kći Avramova jer je strankinja, ali ima potrebe, ona veruje u Isusa, čula je da on može učiniti veliku stvar i dođe ona sine Davidov. Vidite koliko je poznavao, čak je znala i, i e, njegovo potomstvo. Pomozi mi. A Isus čuti, Isus ide i ništa ne kaže. A to je ohrabrilo učenike, pa oni onda kaže, ha, e, otera je, najuri je, viš da to ide za nama i galame viče, smeta nam. I šta kaže onda Isus? Kad je žena opet počela da traži pomoć, a Isus citira ono što su Izraelci govorili i kaže, ja sam poslan samo ovcama doma Izraelova, izraelskom narodu, ali žena i dalje veruje, i dalje traži. I kada Isus sad opet citira Izraelce, pa kaže, nije dobro uzeti hlebo dece, izraelske dece, pa baciti psima. E, Izraelci su sve narode oko sebe smatrali psima I danas kad dođemo u Izrael ne, nećemo naći ljude koji imaju pse kao domaće životinje i ono kućne ljubimce, nego psi idu po restoranima, dok mi tamo sedimo, oni dole idu kupe te mrvice i tako dalje. Jer oni kažu, to su sve ne e, pogani narodi, čak postoje i ti pokreti koji žele da e, kažu ti proizraelski pokreti, da se treba porušiti ona džamija, E, gdje je, koja je sagrađena na mestu gdje je bio e, hram i onda da se sagradi hram, pronaći će se kovčeg zaveta, pa će se staviti u hram i tada će doći Mesija. Većina njih tako misle. I izraelska vlada obavezala se da će čuvati, da se ne, ne poruši ta džamija. I tako vidite, to je to tipično, to izraelsko svi drugi nisu ništa, mi smo nešto, mi smo Boži narod, to je naš Bog. A Isus ih uči ovde da mora ići u druge krajeve, da ima puno njegovog naroda koji čekaju na njega. I kaže, nije, uzeti, nije dobro uzeti hleb od dece i dati psima. A šta kaže žena? Ona pristaje, zna, znam ja da vi nas tako smatrate. Ali mi ne tražimo taj hleb. Ono što pada, ono što vama ne treba, daj nam samo to. Toliko, makar malo. I kad Isus to sve sluša, zadivio se. Šta kaže? Nisam, velika je vera tvoja, neka ti bude kako ti hoćeš a ona je htjela da njena ozdrav, ozdravi. Dakle, evo što ovdje vidimo. E, Isus je e, sa ovom ženom htio dokazati učenicima da svi ljudi trebaju spasenje. I on je nju tada primio u naručje Avra, Avramovo, postala je kćer Avramova, jer je pokazala to sa svojom verom. Znači, vera je ono što nam zaista treba i nešto što je veliko nešto što e, čini da smo mi hrišćani, da smo mi Boži narod, da smo mi ti e, koji smo tu da se pripremimo za njegov dolazak, da pokažemo našom vjerom oko nas e, da nas on voli i da to vide drugi ljudi. Vera je nešto najjače na svetu i ona naše pesmo što kaže veruj samo svaki dan. Svakog dana neprestano moramo biti na Isusovoj strani. On je spasitelj sveta, on je taj koji je e, došao da pokaže nama kako trebamo živeti, kako trebamo verovati i kad on bude došao da budemo sa njim e, u carstvu njegovom. Velika je vera tvoja, stopostotna je vera tvoja. Isus se ne zadovoljava da sa 50% ili 60% ili 70% ili 99%, ne, 100% moramo biti verni. Nekada mi kažemo pa i najgori adventista je bolji od nekog nevernika. A šta kaže sestra 100% na vera mora biti u nama. E, imam nekoliko primjera ljudi koji su e, pokazali e, veliku veru Uh, u Isusa, uh, koji su velikom verom osvojili carstva, kako kaže u jevrojima poslanica. Mnogi ljudi koji su bili na Isusovoj strani, koji su bili 100% Bogu verni, uh, kada je bio rat u Vjetnamu i naša braća su išla u krajeve, u razna sela, puna, pune knjiga, da tamo propovedaju, da šire evanđelje, Često su bile te kontrole koje su ih pregledavale i zaustave ih. Šta to imate, kuda idete, pogledaju što je ovo, to su naše knjige koje nosimo ljudima da čitaju. A šta je ovo? Uzeli su pesmaricu, to je naša pesmarica. Oni kažu, traže, traže, kaže, ajde pevajte nam ovu pesmu. Znali su da otpevaju. Dobro, možda ste to slučajno sam našao koju znate, da vidim ovu drugu pesmu. Pevajte ovu pesmu i to su znali. Kad sam to slušao, <laughs> malo sam se ovako uplašio, ja ne znam sve pesme. Na tom ja bi pao na ispitu, ne bi mogao dokazati da sam adventista, jer ne znam sve pesme. Dobro, onda su uzeli eh, drugu knjigu, šta je to? A to je Biblija mi iz toga propovedamo drugima. Onda oni će, aha, e, eh, evo, iz ovoga, iz ovoga mi propovedajte. I naši su propovedali. I onda su ovi videli zaista da su to ljudi ono što govore. Dali su im dozvolu da idu dalje. Kada je počeo rat, mnogi su dali novce da se oštampa knjiga Put Hristu i delili su i vojnicima koji su odlazili u rat. Preko milion primjeraka. Neki su pare sačuvali negde na stranu kad prođe rat da imaju da, kako da započnu život. Međutim, što se dogodilo? Dogodilo se da se promenio novac i taj novac koji su oni očuvali bio je ništa drugo nego kao novinski papir. Morali su spaliti. Dakle, vidite koliko je potrebna e, vera e, jednog čovjeka da bi ostao Bogu veran. Jedan drugi primer, e, znamo da je u Kubi živeo Fidel Castro, Kuba je bila ateistička, komunistička zemlja, ali Fidel, Fidel Castro, ja sam čitao na više mesta, bio je dops, dosta upoznat sa religijom i jednog dana bio je jedan naš brat vojnik e, u vojsci, adventista, i kada su mu tražili da rade subotom, pa, pa, ono kaže, čujte, ja sam adventista, ja subotom ne radim i tako to. I ništa. Odvedu njega kod Fidel Castra. Oficir njegov ga odvede kod Fidel Castra i ispričaju šta i kako je. Onda Fidel Castro kaže oficiru, donesi mi jednu tablu i kredu i vi ste slobodni. I on napiše na tabli Fidel Castro 2800 ili onaj, onaj broj iz knjige proroka Daniela 2400 ja? tako je tako je evo vera i poznavanje se pokazuje 2300 i da vojniku kredu i kaže mladiću izračunaj ovo. Ovaj. I on je stal i gleda. Jeste mislili kada o tome? Koliko mi znamo našu Bibliju, koliko smo sigurni u nju, da li ćemo kad nas zapitaju neki za naše nadanje moći tačno odgovoriti? Ja sam sad spomenuo dva, tri broja, 2000 i nešto, da vidim da li znate. I mladić je računao, računao, Astro je pratio, pratio, pratio, sve išao. I kad je bilo gotovo, kaže, slobodan si. Kaže oficiru da dođe kod mene. Došao oficir, kaže, napiši mu bukvicu, odslužio vojsku i pusti ga kući. Zaista je adventista. Dakle, vidite, ko bi rekao da će jedan ateistički, komunistički lider, vođa, znati čak i to? mi nekada se ne možemo doznati kako je to i šta je to. Recimo kad je u Hrvatskoj 1968. godine izašla jedna Biblija, <clears throat> direktor jedne izdavačke kuće je prišao e, profesorima bogoslovnog fakulteta i kaže, znate šta, mi smo u raspadanju, ne ide nam posao dobro, propašćemo, pa hoćemo da oštampamo Bibliju da se povratimo u biznis naš. Zato dajte nam jedan novi prevod, ako ne, ja ću e, oštampati ovu Bibliju Daničić Karadžić. I onda su, to su mi pričali katolički profesori, e, Bonaventura Duda koji je baš to vodio, onda smo mi, kaže, uzeli Biblije, original i razne druge i dve godine radili, radili, radili, radili, a treba bar deset godina da se Biblija prevede na jedan novi jezik. E? Pa kad se prevede, onda se da da čita neko od običnih ljudi, pa neko od đaka, pa neko od školovanih, pa neko od ovih, onih, i da svako da svoje sugestije, gde razume, gde ne razume. I kad su oni završili ovaj prevod, kaže da su posle toga šest meseci išli na, na bolovanje, nervno su stradali. I kad je knjiga izašla, e, naša crkva je stavila u svaki primjerak, a izašlo je prvog dana 70.000 komada, e, onu karticu za dopisnu biblijsku školu. I za dva dana je to rasprodato. Posle toga su još radili, a napravili su i 200 komada sa posebnim uvezom, E, to je ono što kažu za, za bibliofile, za oni koji vole knjige, nešto posebno. I 200 komada, a prvih šest komada su bili označeni slovima od zlata. Zlata slovo, slovo A, pa onda slovo D, pa D i tako. I onda su te Biblije poklanjali. A I Bibliju sa slovom A dobio je drug Tito, predsednik države. Zamislite. I ja sad da kažemo da on nikad nije video Bibliju, da nije, ne zna i tako dalje. Verovatno je on čitao. Doži, Boži duh ga je pokrenuo. Dobio je on Bibliju sa oznakom zlatno slovo A. Onda sa slovom B dobio je zagrebački e, nadbiskup i što bi rekli patrijarh po pravostnom nadbiskup. Sa slovom C dobio je tadašnji papa u Rimu i onda su posle ono drugo davali raznim e, predsednicima ili vođama raznih crkava. Tako da je i naš ondašnji brat Kamenac dobio e, jednu Bibliju. I kad sam ja to na mojim predavanjima e, pokazivao Biblije, imali smo izložbu, onda uvek u gradu tražimo, kažem, tražimo najstariju Bibliju u vašem gradu, donesite I ljudi su donosili. Onda kažem, molim, e, sad mi recite nešto o toj Bibliji. Jedna žena kaže, e, kad je vojska, kad je bila ona racija, kad su tražili da pokupe Biblije, da spale, ja sam uzela, napravila testo, Bibliju stavila u najlon, umotala, stavila u testo i ispekla hleb. I stavila na sto, došla vojska, gleda i nije našla Bibliju. <laughs> Jedna žena kaže, ja sam s ovom Biblijom dve moje kćerke odgojila. Ne može bez Biblije ništa da se čini. Ja kažem, da li hoćete to da kažete svima u obdunu? O, hoću. I onda je ona to pričala. I tako, eto, Tito dobije Bibliju tu e, sa slovom A i tako dalje. Ja sam uspeo nabaviti jednu, broj 134, morao sam platiti 200 eura, ali čuo sam da ta Eh, neki su mi rekli da su ovu Bibliju koju Tito dobio nalazi se u kući cveća u Beogradu u eh, biblioteci. I onda sam ja išao tamo da vidim, kad sam došao tamo, tamo gospođa koja radi kaže meni znate šta, malo ste zakasnili, mi smo jučer ispraznili tu biblioteku i hoćemo da, je, da zidove ofarbamo, da namestimo sve senzore, aparate, za klimu, za svetlost i ono sve što treba i za dve godine kad to bude gotovo dođite da to vidite. Onda ćete moći vidjeti. Mi ne znamo, nikad se ne zna, je tako? Šta kaže sestra Vajte? Bićemo kad dođemo na nebo ili ako dođemo na nebo, ja kažem, ako dođem na nebo, e, kaže, vidjet ćemo, iznenadit ćemo se kad budemo vidjeli one za koje smo mislili, a, taj nikad neće doći na nebo. A iznenadit ćemo se kad vidimo one za kojim smo misli taj će sigurno biti na nebu. Dakle, vidite, da bismo imali čvrstu i jaku veru, morali bismo zaista uh, uvijek biti u tome, uh, uvijek imati čvrstu veru, sada u 21. stoljeću i to stopostotnu veru. Uh, primjer, jedan još o jednom hirurgu, našem bratu, On je u Rumuniji živeo i radio je kao hirur, kao lekar i kad su tražili od njega da radi stvari subotom, on to nije hteo. I onda su ga uh, oterali iz bolnice. Dobio otkaz. Poslali ga da negde u nekom kamenolomu radi. Ali Boga nije zaboravio tamo. Jer njegova vera bila jaka E, nije ga Bog zaboravio i jedan ministar dovodi ženu u bolnicu, bolela od neke teške bolesti i kad su je pregledali, doktori se gledaju među sobom, a, kaže, tek jedan kaže da je tu onaj novog erac. On I čuje, ministar je to čuo, ko je taj, gde je taj, brzo ga dovedite. I otišao je auto po njega u kamenolom Našisko, kako tamo radi, razbija kamenje i kaže, aj, ministar, doktore, morate odmah poći u bolnicu da spasite jedan život. Kažem, vidite, moji prsti su sad tvrdi, ispucali, nisu više tako e, vešti i vitki da mogu opaviti, obaviti operaciju. Ali vi morate poći, vi morate poći. Pošao je, došao je, e, operisao je, ali pre nego što je počeo da operiše, kad je e, pacijent bio postavljen na onaj operic, operacioni sto, on je kleknuo i molio se Bogu. Zato su ga oni i oterali, jer on se i molio Bogu koliko svih operacija. I kleknuo i molio se Bogu, izvršio operaciju, pacijent se postepeno oporavio, I onda ministar kaže, ovaj doktor mora biti u ovoj bolnici i mora biti šef ove bolnice. Dakle, vidite što znači jedna jaka vera, kako, kako nagrađuje čovjeka i kako čini. Nema ništa jače od našeg Boga. On je silan, on je moćan, mi o njemu pevamo, njemu se molimo i on je taj koji može učiniti zaista velike stvari neka Bog sve nas vodi u tome, neka nam Bog sve uh, pomogne i blagoslovi. Jednog dana sam ja dobio jedan poziv od jednog katoličkog sveštenika u Zagrebu da kod njih eh, držim predavanje. Negde je on to pročito, čuo šta li je, ne znam, ili čak možda eh, pozvao me, ukratko rečeno, došao sam tamo i imali smo predavanje, E, ovako velika dvorana kao 350 ljudi. Gore je crkva, a to je tu dole prostorija. I on je meni rekao, kaže, profesor, vi morate doći, nazvo me telefonom, da održite predavanje kako arheologija potvrđuje Bibliju, jer tako nešto stolko ljubavi i tako stručno ne može niko uraditi. Kad on možda me malo ovako <laughs> polaskao, farbao, ali nije, nisam ja radi toga išao, nego kad se uputi jedan poziv, ja sam ga odmah koristio. I kažem ja njemu, znate šta, ja sutra dolazim u Zagreb, a nisam morao ići u Zagreb, pa ću doći do vas. I otišao sam kod njega, lepo me je primio, fino smo razgovarali i dogovorili se da ja dođem. Došao sam, održao predavanje jedno, drugo, kažem, napisao sam i knjigu, a kako arheologija potvrđuje Bibliju, donesite tu knjigu doneo sam veliki stol, paket sto knjiga, e, otvorio sam e, paket i onda su se oni sami posluživali. Nisam morao ja njima predavati. Oprostite. <clears throat> Oni su, on je rekao, kaže ovde, kad je on mene predstavio, kaže tu je e, naš brat adventista. <laughs> Tako je počeo. I otvora mi je pogled, kaže Dragan Obradović. On je profesor, kaže, u adventističkoj školi. Napisao je knjigu iz koje se školuju naši mladi sveštenici gore na Kaptolu, tamo gde je njegov fakultet. I svi vi da kupite tu knjigu. Ko nema sad pare, neka uzme knjigu, a sutra da donese pare. I stvarno, on, ja sam stajao, samo i potpisivao Oni su uzimali i razmenjivali, ako je neko donio više, treba da razmeni, sami su, na kraju se bilo tačno <laughs> jedan dinar. I tako smo tu radili to. Ja kažem njemu, da li ja mogu dovesti moje studente da peve? Da, da, dovedite i kopirajte te note da i moj hor posle vežba te pesme. I e, na kraju predavanja stajao je on kraj mene, ovako drži ruke i jedna gospođa od pozadi kaže imam pitanje za profesora Obradovića. Izvolite. Zašto mi katolici, zašto adventisti ili kako ih mi zovemo subotari svetkuju subotu, a mi katolici nedelju? Šta kažete na to pitanje? Super, a? super pitanje za 350 ljudi da ih misionirate i da ih govorite im o suboti. Ja o sebi kažem, gospode, pomozi. I kažem ja njima, gospođo, e, ovih dana e, imam predavanja kako arheologija potvrđuje Bibliju, a verujem da će gospodin Župnik E, odrediti dan kada ćemo proučavati i takve teme. A on stane, kaže, draga gospode, čitajte vi samo Bibliju. U Bibliju ćete sve naći. Problem je to što ljudi ne čitaju Bibliju i zato imaju puno raznih crkava. Jel te da, da joj je on rekao Boga je pokrenuo, jer oni svoje sveštenike zove duše brižnik. Kaže, on je naš duše brižnik. Da sam ja možda počeo govoriti onaj naš traktat 100 činjenica o suboti, pa tamo ima piše ovde, pa piše onda, neki bi rekli, a to nikad nismo čuli, a drugi bi rekli, a subotar, on je plaćen da to govori. Ali kad njima svešteni kaže, vi čitajte Bibliju, da li će oni u, o Bibliji naći o nedelji? Neće, je tako? Dakle, vidite kako Bog vodi i, i pomaže da se njegova istina propoveda. I tako sam ja tamo imao predavanja nekoliko dana. E, čak mi je taj sveštenik e, navalio, hoće da plati. Ja nisam hteo da uzme. Dao mi je, onda su bile marke, 200 maraka za jedan sat, za jedno predavanje. <laughs> Jel neko od vas zaradio za sat vremena 200 maraka? <laughs> Dakle, vidite kako Bog ja nisam te uzeti ali morate uzeti, pa morate zome i da večeram, reko, znate šta, sutra imam nastavu, pa moram, žurim se i, i to. I na kraju, jedan puta kad sam ja posle toga imao predavanja u jednom drugom kraju grada Zagreba, naša braća su nosila pozivnice i plakate i najđu na tog sveštenika i tomu pokažu, a on je trebao ići na operaciju mrena, slabo je video. Kaže, ne vidim ko to predaje, jel to ta predavanja drži profesor Obradović, kaže da. E, kaže, idite sud redom i recite da sam ja rekao da svako ide na ta predavanja. <laughs> Dajte mu i to i recite da svako ide. A zamolite profesora Obradovića, ja ću ovih dana ići u bolnicu, da dođe u bolnicu da se za mene moli. I meni ovaj brat kaže, da idemo, ja kažem, hoćemo. I išli smo. Kupili smo malo voća, e, jabuka, povrća različitih e, sokova i onda smo išli kod njega. Sjel sam kod njega na krevet, držao ga ovako za ruku, razgovarali, popričali, misionirao sam mu, pomolio se za njega i on kaže, brate Obradoviću, ako ja ozdravim, ako da Bog da ozdravim, onda ćeš doći kod mene u crku da propovedaš biblijsku doktrinu. Nažalost, nije se to dogodilo jer je već bio 70 i nešto godina, pa posle operacija ovi su ga poslali u penziju, ali vidite eto kako svugde ima božjih ljudi, svugde ima onih koji imaju veru u Boga kao što je Isus pronašao ove dve osobe i neka Bog nas blagoslovi da se eto i mi držimo njega i da ljudima koji se nalaze oko nas pokažemo, posvjedočimo razne prilike e, lepim rečima tako da ljudi shvate, ljudi nas često puta vide, e, znaju iako ja znam kad sam tako na raznim predavanjima nedavno jedna gospođa nije bila na jednom predavanju, pa sutra dan me pita, kaže, može, ka, gde ćete još to držati? Pa rekao, ako vi znate neku dvoranu, pozovite još neke ljude, pa ćemo ovaj, tamo. A ja sam bio tu u jednoj Kristova crkva se to zove. Kaže ona, pa možemo kod vas u vašoj crkvi, sigurno će nam dozvoliti. Dakle, vidite, oni, oni znaju o nama, kad nas vide, neka nam, neka nam Bog pomogne, neka nas blagoslovi, da zaista budemo oni koji ćemo svude pokazati Isusa. Mena pesma zahvali Bogu pred susjedom, za topli dom i tako dalje i tako dalje. Znači pred ljudima da to činimo. I tako ćemo se onda pripremiti za Isusov dolazak i kada Isus uskoro dođe, meni je žao što u makedonskoj pesmarici nema jedna pesma koju mi imamo u Hrvatskoj, dopuna 410. gde kaže kad odjekne Božja truba i kad sam Isus dođe i skupi sve nas, u tom silnom mnoštvu moram biti ja. Nije to ona glasnici trubom oglasite znak. To mi često sad kad sam prošle subote propovedao u prilepu, kaže nije to ta, ali ovo kad odjekne Božja truba i kaže ono fino, u tom silnom mnoštvu moram biti ja i braće i sestre, mi moramo biti u tom silnom mnoštvu, iskoristimo to što smo mi sad u Božjem domu, što smo Božja djeca i da ne ispade da smo danas, sutra, eto, tu se družili, bili u nekoj, kao, nekom društvu, kad Isus dođe, da ne budemo u njegovom domu. U tom silnom mnoštvu moram biti ja. Neka to bude želja, molitva i vera svih nas. Amin.